ima ni fardhi au ima ni nafila Kwa hivyo kilichothibiti katika sunna ndicho hicho kilichothibiti katika fardhi, isipokuwa lile ambalo litakuwa dalili imekuja kujulisha kwamba jambo hili ni katika swala za sunna na sio katika swala za fardhi, au dalili imejulisha kuwa ni swala ya fardhi na sio swala ya sunna. Tuliona katika upande wa kwanza, na leo tunamalizia katika sehemu iliyokuwa imebakia katika upande wa pili juu ya masala yanayohusiana na hukumu za swala, na baada ya hapo tutakuwa tumeingia katika sehemu sasa za mavazi, kwa maana ya kujua uchi wa mwanaume katika swala, nguo za maswala na nguo za haramu kuswalia katika upande wa mavazi. Kwa hivyo kwa tawfiki ya Allah leo tutamalizia juu ya ahkamu ambazo zimeshirikiana katika swala za fardhi na pia ahkamu hizo pia Abdurrahman Kauku zimeshiriki ahkamu hizo katika swala za sunna isipokuwa zile ambazo zimejulisha dalili kwamba hili ni hasa kwa ajili ya sunna na hili ni mushtarak au hili ni hasa kwa ajili ya swala ya fardhi na hili ni mushtarak mfano tulisoma tukaona kwamba katika swala ya sunna kusimama sio wajibu sawa sawa eh? katika swala ya sunna kusimama sio wajibu lakini katika swala ya fardhi kusimama ni wajibu kwa hiyo kwa sababu kuna dalili basi limekuwa lile ile ruhusa ile inapatikana katika katika sunna kwa hiyo mtu katika swala yake ya sunna anakhiarishwa ima asimame na ima akae na akikaa basi yule aliyosimama atamshinda kwa daraja zaidi kuliko yule aliyokaa kwa maana aliyekaa atapata nusu na aliyeswali amesimama atapata kamili kwa hiyo utaridhika mimi bwana sasa zangu za sunna nitakuwa napata nusu nusu basi wewe lakini muislamu siku zote yopipia anapupia kile ambacho ni bora zaidi na kile ambacho kiko na manufaa zaidi isipokuwa atakapokuwa na dharura anasema shekhe wetu Abdurrahman ibn Nasr as-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa amma alfardhu ama swala za fardhi fala yasihu ala arrahila haziruhusiwi kuswaliwa juu ya kipando hazisihi kuswaliwa juu ya kipando kipando mfano wake nini farasi eh gari eh eh ndege alafu baiskeli alafu pikipiki alafu punda alafu ha kashatajwa kishaanza kuwashinda tayari kienda ukienda unaona watu wanaanza kujirudia mleme mm. Mm-hmm. na viko vingi sana vipando au sio kikishajumlisha neno kipando so useme ah vile vilivyokuwa wakati wa mtume ndio vimezungumzwa vipando ni vipando sawa so, sawa na illa isipokuwa itaruhusiwa itasihi swala juu ya kipando inda ittirari ilayhi kipindi imekuwa hakuna budi lazima mtu aswali kwamba mtu amezidiwa ametenzwa nguvu dharura mfano haya magari yetu ya abiria utashukia wapi dereva haswali kondakta haswali utamwambia nani kwamba simamisheni gari au nisubirini ni swali afu akakuelewa atamwambia nunua gari yako mwenyewe au utamwambia dereva wa treni akusubiria wewe uswali anakuacha hiyo ni kwa iktirari sasa kwamba na ukisema nisubirie nitakwenda swali nikifika ule wakati wa swala utakuwa umepita imeleka vizuri kutoka hapa mpaka Dar es Salaam tutembea masaa mbili ya mchana kutwa mzima sasa dereva kuna wakati wanafika ile mahala ya pakunywa chai inakuwa ni saa 6 wewe uruhusi kuswali adhuhur na laasiri kwa hiyo utakachokipata pale wewe ngutawadha tu si umeshaelewa vizuri mkisema labda mkifika Morogoro au Dodoma au wapi kwamba mtasimama mta, mta mwenyewe anakuambia tutakula mbele tuli na wakati tushachelewa sisi hatuwezi kusimama kwa hiyo abiria wanaenda na njaa wataifikia sehemu tu wataambiwa wanunue kama mihogo au wanunue ndizi au wanunue majuisi biskuti waendelee na safari wewe unataka kuteremka kuswali unahitajia robo saa sio chini ya dakika kumi manake ha? dakika tano za dhuhuri dakika tano za alasiri hiyo swala ya haraka dereva hawezi kukusubiria kwa hiyo hiyo inaitwa pia ni dharura sasa isipokuwa atakapokuwa mtu katika hali ya kutenza nguvu ka khaufin ala nafsihi kwa kupata hofu juu ya nafsi yake nachelea nafsi yangu binti achwa sawa sawa eh? ile ni hofu pia nikiachwa sina pesa ya kunifikisha ninapokwenda au gharama sintaziweza hapa ninapoachwa sina wenyeji binuzulihi kwa kule kuteremka kwake kwenye kile kipando kwa ajili ya kutekeleza ibada ya swala simuelewa vizuri au khaufi alfawati au kuchelewa kupitiwa na wakati ma yaduruhu fawatuhu jambo ambalo litamdhuru kwa kule kupita kwake hauwezi wewe ushafika umeshajua hii ni wakati wa salati dhuhuri halafu mahala unapokwenda utafika wakati wa asri kwa hiyo wakati wa dhuhuri utakuwa mfano nini umekupita kwa hivyo wewe sasa itakuwa kwako ni dharura utawajibika uswali na gari haisimami tumefahamiana vizuri tunaona umuhimu wa kuwa na udhu wakati wewe kama utajua hauna udhu watu wakisimama kwenda kuchimba dawa wewe unafanya nini sasa hapo unatayamam si hauna maji kama una maji unatawadha na ni vizuri utembee na maji yako safari nzuri utembee tembea na maji yako lakini ikitokea dharura hauna maji basi imekadiriwa hivyo au idha kanat al-ardu mashiyatan ma'an was-samaa'u tahtulu bil-matar isipokuwa itakapokuwa ardhi ambayo anatembelea sasa watembea kwa miguu labda aondo hiyo farasi aondo huyo punda wako eh au ndo hiyo pikipiki yako mvua inanyesha wasamau tahtulu bilmatar na mvua inateremsha nini inaleta mvua utaswali vipi sasa kimeweza kuswali wewe na nguo zako wote mmeroana na sehemu unayoswalia imeroana unatoka umejaa matope haiwezekani wewe itakubidi ufanye nini sasa utembee hivyo hivyo inaweza kuwa gari yenye kwako utateremka wapi sasa ndo hiyo imechachamaa kama wakati huu wa masika. Utasimamia wapi na gari yako? Basi wewe itabidi uswali kwenye gari, lakini sasa wewe ambaye ni gari yako kwako utaisimamisha gari. Sawa? Ama utakwenda utaipaki mahala pa kuelekea kibla. Halafu utafanya nini? Utaswali pale. Gari ya kwako lakini lakini kwa baskeli huwezi kusimama na mvua inanyesha wala kwa pikipiki huwezi kusimama na mvua inanyesha ukisimama manake inabidi safari ivunjike pale kwa hiyo utakapokuwa unatembea katika ardhi hali ya kuwa ni mwenye kutembea kwa miguu ardhi yenyewe ina maji na mvua tena vile vile imejaa maji kwa ajili ya anania ya mvua ardhi mbingu imeteremsha maji ya mvua ونحو ذلك من المسائل الاضطراري na mfano wa hayo katika masala ya dharura masala ambayo yanakulazimisha wewe sasa kutokuwa na uwezo kulifanya jambo wa minha na miongoni mwa masala hayo yatakuruhusu wewe uswali kwenye kipando annahum ishtaratu fil fardhi kwamba wanawachuoni wameshartisha katika swala ya fardhi satrun الرجل أحد عاتقيه دون النفل mwanaume afunike moja ya bega lake tofauti na katika swala ya sunna mwanaume amewekewa sharti afunike bega lake moja tofauti na nini na swala ya sunna duna nafli tofauti na swala ya sunna ma anna sahih ishtirakuhuma pamoja ya kwamba sahihi ya masala haya inashirikiana katika fardhi na katika sunna zote unatakiwa ufunike nini bega na sio kwamba katika sunna una ruksa ya kutofunika bega halafu katika fardhi unatakiwa funike bega fi hadha alhukm katika hukumu hii wa anna aljamia mashru'un fihi satru almankabi la wajibun na vyote viwili hivi swala ya fardhi na swala ya sunna ni sheria kufunika mankab bega na sio wajib na sio na sio wajib لانه غير عورتي وسبب bega sio uchi والحديث na hadithi ya mtume asema achana nayo la yusallianna ahadukum fi thawbin laysa ala atiqihi minhu shay hadithi katika sahihu al-bukhari na pia katika sahihu muslim mtume asema la yusallianna ahadukum asiswali mmoja wenu asisali mmoja wenu fi thawbin katika nguo aliyoivaa laisa ala atiqihi minhu shay'un ikawa katika bega lake hakuna chochote katika sehemu ya nguo amun hadithi hii ni hadithi amun sawa sawa fil fardhi wan nafli katika swala ya fardhi na pia katika swala ya sunna wa minha na miongoni mwa hayo jawazu nafli fi jawfi alka'ba ni kujuzu kuswali swala ya sunna katika lile paa la Kaaba jawfi alka'ba yani ndani ya Kaaba ukiingia mle ndani Kaaba kile Kaaba ni nyumba ni kijumba kile kina mlango wa kuingilia ndani kwa hiyo kuingia mle ndani kwamba yajuzu kuswali sunna mle ndani jaufi ni ndani sio juu jaufi ni ndani بخلاف الفرض على المذهب تفوتنا صلاة فرض فرض هاي فايق صلاة من لن يكعب نهيني قولي ومذهب حنابلة والصحيح نقولي لقوى يساوى أنا سيما شيخ عدم المنع أيضا في الفرض نكوتو مزيا متو بيا كسولي فرضي سوم روسو سنة ففرضي فنيني wamkataza kwa nini lianna alhadith alladhi ihtajju bihi kwa sababu hadithi ambayo wameitumia kuwa ndio hoja hawa watu wa madhhabi ya hambali ala alman'i juu ya kumzuia mtu kuswali swala ya fardhi ndani ya Kaaba ghairu sahihin sio hadithi sahihi fabaqiya al-amru ala al linabakia jambo katika asili asili yake nini kufaa kuswali ukiwa ndani ya nini ya Kaaba wa minha anna al-awqat na pia vile vile ni kwamba nyakati annahi khassatun binnahi 'anil nawafil nyakati ambazo zimekatazwa hasa katika mambo yanayotofautiana baina ya fardhi na sunna mambo nyakati zilizokatazwa hasa kukatazwa watu kuswali swala za sunna duna alfardhi ni tofauti na swala nini ya fardhi mahala ulipokatazwa kuswali sunna kama haujaswali fardhi unaruhusiwa kufanya nini kuiswali ile fardhi mfano mimi kwa nimelala alafu au nilikuwa nimesahau nakuja kukumbuka swala jua nataka kuzama naruhusiwa kuswali lakini sunna siruhusiwi kuswali wa minha na miongoni mwa mambo ambayo pia yatofautiana katika fardhi na nafli ma qalu bijawazi yasiri shurbi ni ile kauli walioizungumza kwamba inafaa kunywa kinywa kinywaji kidogo fi nafli duna alfardhi kunywa kidogo kitone cha maji au fundo kimoja hivi tofauti na katika swala ya fardhi katika swala ya sunna yafaa mtu kunywa kijifundo kimoja kwa ajili ya kutaka kuondoa ile hali ya ugumu uliomkuta katika kiwi lakini katika swala ya fardhi au ruhusi wa minha na miongoni mwao anna man dakhala fi alfardhi wajaba itimamuhu atakayeingia katika swala ya fardhi anawajibika lazima itimize wewe umekuja umetukuta tunaswali msikitini wewe waswali sunna sisi tunaswali fardhi sawa basi lazima uitimize umeingia kwenye fardhi lazima utimize zile rakaa ngapi kama eh, dhuhuri rakaa nne wewe wasema ah mimi sikuwa na swala zangu sunna mimi nitapiga mbili mama akitoa salamu na mimi ah, mama akitoa salamu inuka malizia mbili kwa sababu wewe unaswali sunna na umeingia kwenye nini kwenye fardhi wala miyajuz qat'uhu wala hajuziwi haifai kwake kuikata akatoa salamu kwenye rakaa mbili ili hali bado adaiwa rakaa mbili au ameanza kuswali na imamu pamoja kwa sababu swala ya maisha ina rakaa ina rakaa nne basi imamu akitoa salamu katika raka akitoa salamu akisimama kutoka katika tashahudi ya kwanza kwenda tashahudi ya kwenda kwenye raka ya tatu yeye asamini natoa salamu peke yangu tu salamu alafu baki pale chini kakaa amna hauruhusi umekuja kuunga behewa mpaka mwisho wa treni halitakatwa njiani hilo sawa walam yajiz qat'uhu illa liudhurin isipokuwa kwa udhuru kwamba huyu mtu sasa ana dharura lazima atoke kwenye swala mfano ulikuwa umekuja wasubiria gari itaondoka labda saa saba kasema ah tena zangu msikitini mara wasikia kipengo oh, jamaa wanaondoka hebu ukache swala fali kimbia ukawahi usafiri kwa sababu ukiendelea utaachwa na kile kipano kwa hiyo kwa dharura kama itatokea dharura ruhusiwa bikhilafi nafli kutofauti na swala ya sunna illa alhajj walumra isipokuwa katika haji na umra kwa hiyo msafiri akiwa katika sunna anaruhusiwa kufanya nini kuikata lakini fardhi hamna ruksa ya kukata fardhi hamna ruksa ya kukata kwa sababu kuna fardhi ya rakaa moja wala kuna fardhi kwa mathalan wewe si msafiri ukasema kuna fardhi ya dhuhuri ya rakaa mbili fardhi rakaa ngapi nne kwa hiyo fardhi hauruhusiwi kukata lakini sunna unaruhusiwa unaruhusiwa kukata isipokuwa haji na umra وهذا فرق عام بين الفرض والنفل شيخ anasema na hii ni tofauti ambayo imeenea baina ya swala ya fardhi na swala ya sunna wa'lam pia utambue ya kwamba anna hadhihi alfuruqa hizi tofauti ambazo zimetajwa hapa baina ya swala ya fardhi na swala ya sunna ghairu furuqin ammatu sio farqa sio tofauti ambazo zimeenea alwaqi'atu baina alfara'idhi zenye kutokea kati ya fardhi wa nawafili na kati ya sunna ومن تعين ومن تعين الفرض والإثم والعقوبة على تركها لغير عذر na katika mambo ambayo yamepambanuka yako wazi alfurudhi tena mambo yaliyofardhishwa walithmi na mambo tena ambayo mtu kwa kufanya kwake apata dhambi wala na taadhibiwa ala tarkiha juu ya kuyaacha lighairi udhuri pasina udhuru basi mtu haruhusiwi kufanya nini kuacha unatakiwa ujue hilo wataqaddumiha inda almazaha na kuvipeleka vile vitu katika wakati almuzahamati wakati wa msongamano wa idhami ajriha na kuonyesha ulipo malipo yake kuwa ni makubwa au rafaati darajatiha darajatiha au kunyanyuka zaidi kwa daraja yake kwamba daraja yake ni ya juu kwa hiyo farka hizi sio farka ambazo zimeenea zenye kutokea baina ya swala ya fardhi na swala ya sunna zinatofautiana swala ya fardhi iko zaidi ya swala ya nini iko zaidi ya swala ya sunna na malipo yake pia ni tofauti fa inna hadha ma'lumun jambo kama hili la kupishana daraja baina ya sunna na fardhi jambo lenye kujulikana min haddi alfardhi wa haddi nafli katika mpaka wa fardhi na mpaka wa sunna la yuhtaju ila dhikrihi fi almasail muayyana haihitaji kuyataja haya katika masaili ambayo yatakuwa muayyana yani maalumu ambayo kwamba sasa tuzungumzia swala ya fardhi au swala ya sunna وانما يذكر عند الكلام على الامور الكليه العامه yanatajwa katika maneno kama hivi ambayo ni maneno ambayo ni kulia yamekusanya ujumla na amma yameenea katika vile vipengele vyake vyote yanatajwa kwa jumla wala hakuna haja ya kuweka mlango maalum hasatan unazungumzia fardhi na mlango hasatan unazungumzia nini nafli kwa sababu swala ni swala swala swala sawa sawa eh naam huu ndio mlango wetu wa mambo ambayo yanashirikiana baina ya swala fardhi na swala sunna katika hukumu na akituwafikisha Allah tabaraka wa taala bimannihi wa karamihi tutaingia katika mambo ya kustiri uchi katika mlango unaofuatia ambao ni swali la 20 baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam